بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعليك توكلت وإليك أنبت إنابت فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إنابت منيبين منيب اون کسی که در همه امورش با الله برمیگرده بلند میشه بسم الله یا الله همه چیزش با یاد الله غذا میخوره بسم الله خلا میره میگه بسم الله مواظبت داره بر اسکارش بر اورادش انابته رجوع به الله در همه رفتارها در همه اعمال الله از خواسته که ما این چینین بهش رجوع بکنیم رجوع با گفتارمون رجوع با عملمون با پایبندی به شریعتش و رجوع با قلبمون قلبمون متعلق به الله باشه قلبمون شاکر باشه قلبمون غنی باشه الله رو داریم همه چیز رو داریم چی میخوایم چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم این کسی که لقمه نانشو داره آبشو داره چی میخواد دیگه همون داریم والله بیشتر از اون لقمه نان و اون آبمون داریم درهای دنیا بر ما بازه کمی و کاسی نداریم ولیکن غنا غنای قلب قلبمون سیر باشه این انابت با سیری قلب نه سیری تن قلبت سیر بشه قلبت قانع بشه نائل شدن به این مرتبه مرتبه متوکلین و مرتبه منیبین مرتبه شاکرین مرتبه توابین اینا همه مراتبی هست که ما داریم تشویق میشیم بهش و داریم از الله اعانت و یاری میطلبیم برای رسیدن به این مقام منزلت از انابت رجوع به الله با توبه هست استغفاره انسان اقرار بکنه به خطاش چنانچه یونس علیه السلام الله دعایش استجابت کرد به خاطر اقرار به گناهش و اعتراف به خطایش لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله هیچ معبودی به حق جستو نیست تو پاک و منزهی اعتراف به اینکه تو پاک و منزهی تو مقصر نیستی بالا من مقصرم اینی کنت من الظالمین من ظلم رو روا داشتم بر حق خودم رسول الله صلی الله علیه و میفرما کسی نیست این ذکر را بگه مگر اینکه دعایش استجابت بشه و در روایتی غم و اندوهش برطرف بشه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فضیلت این ذکر به خاطر چی به خاطر انابت و رجوع به الله جل شأنه با توبه و استغفار و اقرار به گناه و اقرار به تقصیر همیشه خودت را بنده مقصر الهی بدونی که در حقش کوتاهی کردی 17 قسمت از حدیث و بک خاصمت بک خاصمت الله اکبر بک خاصمت کسانی که خصومت دارن با ما زیادن بارلاها معین من یار من یاور من توی هر کسی با من خصومت کرد از تو یاری و مدد میطلبم چی میخوای از الله وقتی که در یک سوم آخر شب نشستی و در تحجد در دعایت این دعا را میکنی الله دعایت را سجابت نمیکنه یار و یاورت نمیشه در مقابل خصوم و دشمنانت ترس و لرز از قلب گرفته میشه در مقابل مخلوق بک خاصمت در مخاسمه خودم در خصومتی که با من هر فردی داره از دشمنانم اونها را بار به تو میسپارم و بکه خاصمت خصوم خودم را به تو میسپارم بار الها دشمنان خودم را به تو میسپارم با تو طرفه کافی که رسول الله صلی الله علیه و سلم که از الله جل شانه در حدیث قدسی یاد میکنه که الله جل شانه میگوید من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب ولیت وقتی که الله باشه ندایت صدایت فریادت فقط به سوی الله از الله میخواهی و خطایی به درگاهش انجام نمیدی الله یار و یاورت میشه من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب خس و بک خاصمت با الله طرفه وقتی که تو حق الهی را اونطوری که از تو خواسته ادا بکنی اللهت معبودت خالص و یکتا در تمامی امور و زندگیت قرارش بدی اون الله میشه سپرت در مقابل دشمنان اون الله میشه یار و یاورت در مقابل دشمنانت ها به تو روی آوردم در مقابل اون کسانی که با باطلشون با گمراهیشون با لجاجتشون با من ستیز دارن دشمنی دارن عداوت دارن ها، اونها دارن دشمنی میورزن با باطل با ناحق بکه در این خصومتی که بین ما و اونهاست بین حق و باطل این حقی که ما گرفتیم از وحیت و پایبندی بر دینت و اینها به خاطر این دارن با ما میجنگن بارلاها اونها رو به تو میسپارم چون اونها دارن با حق ستیز میکنن هدفت نجات خودت نیست هدفت حرف خودت را به کرسی کشوندن نیست هدفت یاری حقه نه خودت و بک خاصم در این خصومتی که در این حق بین من اونهاست بارالله از تو پیروزی میطلبم از تو نجات میطلبم از تو یاری میطلبم اون کسانی که با من خصومت دارن در پایبندیم بر این حق از زبان شعیب الله چنین یاد میکنه علیه السلام این اورید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه اونیب توکل و انابت و توفیق و بک خاصم. از الله توفیق بخواه در اون حقی که القا میکنی از الله توفیق بخواه چنانچه ما در حدیث بعدی داریم از جمله دعاهای استفتاح که رسول الله صلی دعا میکردن اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك اهدني این توفیقه از الله هدایت بخواهیم در اون چیزی که حقه توفیقش رو ازش بطلبیم که الله خودت توفیق دهنده ای به سوی حق و به سوی هدایت بار الله ما را از اون توفیق محروم مساز و ما توفیقی الا بالله از الله توفیق و یاری به طلب در اون خصوصا خصومت های دینی که اونهایی که بر ناحقا با ما دارن اجدهامی مطلب و قسمت از حدیث و که حاکمت بارلا رجوع من به قرآن و سنتته به قرآن و سنت پیغمبرته من تنازعتم فی شیء فردوه الله الله الرسول الله گفته اگر اختلافی کردید القرآن بر بگردید و وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الله فیصله میده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون إيمان ندارن تا اینکه تو حاکم بشی رسول الله صلی حاکم بشه سنتش حاکم بشه بر ما و احساس نارضایتی در قلبمون نداشته باشیم و یسلم و تسلیم یعنی اسلامه و الیک حاکم این تحاكم بشرعه بشريعته الآهية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة الله بخاد قضاوت بکنه بر مؤمن و مؤمنه هیچ کدوم از ما دیگر حق اختیار انتخاب نداریم اون چیزی که الله گفته همون درسته حکم غیر از حکم الله و رسول کسی بخواد بپسنده اون حکم جاهلیت انحراف و گمراهیه اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یؤمنون کسی مگر بهتر از الله حکم میکنه حکمی بهتر از حکم الله داریم حجابش اون پایبندی به دینش اون نمازها و اون اسکار اون ازدواج عفت و پاکدامنی آیا حکمی بهتر و بالاتر از این هست حکم جاهلیت رو میخوای زنا میخوای دزدی میخوای قتل میخوای یا نه خوبی و نیکی و درستی و صداقت و راستگویی و اینها را میخواهید و بک خاصمت اینجا انواع توسل رو ما داشتیم و بک خاصمت الیک حاکمت فاغفر ما قدمت و ما اخرت اینها وسایلی بودن که الله و الیه الوسیله بود وسایلی که الله مشروع قرار دادن که بهش متوسل بشیم تا دعامون استجابت بشه این وسیله مشروع چی بود ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ایمان ایمان به پیامبران ایمان به کتابها ایمان به بهشت ایمان به جهنم ایمان متوسل شدیم به ایمان متوسل شدیم به اسلاممون لك اسلمت و بك آمنت عمل صالحه که انجام دادیم توسل به عمل صالح به ایمانی که به الله داریم توسل به اسمهای الهی توسل به افعال الهی توسل به صفات الهی انواع توسلی که در این حدیثه کسی که عقیدهش صحیحه توسلش صحیحه کسی که عقیدهش فاسده توسلش هم فاسده مایی که اقرار به وحدانیت الله داریم که خالصانه باید پرستیده بشه توسلمون به حقه کسی نمیتونه خورده بگیره بر ما که تو چرا الله یکتا را میپرستی صدا میزنی کسی میتونه خورده بگیره بر تو که تو چرا گفتی الله به دادم برس فریاد رسل من شو کسی میتونه ایراد بگیره یه نفر مرد بیاد ایراد بگیره بر تو با الله طرفه ربک خاصمت حالا اون شخصی که به مرده رجوع میکنه ما همه ایراد میگیریم روش اون کسی که به بت رجوع میکنه ایراد میکنیم چون دلیلی از شر برش نیست عقیدهشون فاسده نتیجهش هم فاسده توسلشون هم فاسده فساد فساد میاره خرابی اعتقاد خرابی عمله درهای انتقاد را باز میکنه خرابه ولی چیز درست کسی رو ایراد نمیگیره درستی اعتقاد درستی عمل میاره نادرستی نادرستی میاره فساد میاره از درسایی که ما در این حدیث داریم از این انواع توسل اهمیت بحث عقیده و اثر اون در استجابت دعا رسول الله صلی به ما یاد میده که این اعتقادها باید تصحیح بشن با تصحیح اعتقاد عمل تصحیح میشه اگر نمازت با تهارت حسیش با اون وضوع پاک میشه دست و پاد که نمازت اتت قبول بشه قلبت باید با علم و ایمان طاهر بشه با این اعتقاد درست چنانچه اینجا رسول الله در این ورد تکرار میکردن تا اینکه اون خشوع حاصل بشه و تو با اون تهارت حسی و معنویش نائل بشی به قد افلح المؤمنون به اون شرف مکانت رستگاران راه رسیدن به خشوع و تهارت قلبی چیزی جز اصلاح عقیده نیست فغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما بار بارلاها بیامرز ببخش هر گناهی که من انجام دادم با اون رحمتت با اون کرمت با اون مغفرتت توسل به الله بارلاها مرا ببخش اقرار به گناه اقرار به کوتاهی فغفر لی ما قدمت اون چیزی که انجام دادم و ما اخرت و اون چیزی که شاید انجام بدم چیزی که انجام میدم والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ما کسی از جز الله که ما را ببخشه الله بیاری که تو را ببخشه استغفار باید بکنی این استغفاره فاغفر لذنوبی، ذنوبی بار الله گناهان منو ببخش این رسول الله صلی الله علیه و گناهانش بخشیده شده یعنی ای مؤمن تو اولاتری تو مستحق داری که این دعا خالصانه با قلبت بگی و به الله روی بیاری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله نبادم ناامید بشیم به درگاه الهی باید امید به رحمت الهی داشته باشیم و از الله بخوایم که ما را ببخش ان الله یغفر الذنوب جميعا الله گناهان را همه میبخشه ان الله هو الغفور الرحیم مقام توبه خاصتر از اون مقام انابت انابت رجوعه پایبندی به دینه مقام استغفار مقام خاصیه گفتیم در ابتدای بحثمون درسامون اون اذکاری که تکرار میشن خصوصیتی در معناشون هست تکبیر الله اکبر تسبیح سبحان الله تحمید حمد الحمدلله ویژگی دارن پیرامونش صحبت کردیم جلسه اول و دوم و سوم استغفار هم از همون کاری که مقام و جایگاه خاصی دارن در مقابل دیگر اذکار رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر مجلسی که می نشستن می گفتن رب اغفر لی و توب انك اینکه انت التواب الرحيم هر مجلسی بعد از هر نماز میگفتن اللهم اغفر لي و توب انك اینکه انت التواب الغفور اللهم اغفر لي و توب علی با این مقامش جایگاهش نماز تهجد میگه میگه فاغفر لي ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت اون گناهی که آشکاره اون گناهی که پنهانه بار الله ببخش بعدم متوسل میشه به ایمانش به اسلامش به و صفات الهی به ملک و جبروت الهی متوسل میشه به ادبش با الله و با اون چیزی که برش تشریع کرده این مقام مقام عبودیت و بندگیه الله آسمان دنیا میاد که تو استغفار بشنوه این سر نماز بیسی فقفلی آره الله رو ببخش خطاکارم گناهکارم که رسول الله صلی الله علیه و میگه یک سم آخر شب الله میاد با آسمان دنیا میگه هل من مستغفر فاغفر له سیاست استغفار بکنه مغفرتش بکنه ببخشنش توبه میخواد عدم قیام در تهجد بحث سوره مدثر اونا قبلا یاد کردیم این استغفار میخواد این کوتاهی انابت میخواد اقرار به تقصیر میخواد الله بیاد به آسمان دنیا منتظر اون بندش باشه که بیسه ازش مغفرت بطلبه بعد اون بنده بخواب خواب خوش بکنه و بیخیال از بهشت و جهنم و حساب و کتاب و میزان و همه باشه بیخیال این خیالش نیست اینجا داره رسول الله صلی الله علیه و من یاد میده الله منتظرته و قدم الله خوشحال میشه چنانچه رسول الله صلی مثال میزنن اون شخصی که توشه و بارش روی شطور و بعد از شدت خوشحالی اشتباه میکنه میگه اللهم انت عبدی تو بنده منی الله میگه جل شانو اخطا من شدت الفرح شدت خوشحالی اشتباه میکنه اساسا میگه چطور این شخص خوشحال میشه چطور این شخص خوشحال میشه با دیدن اون شطور گم شدهش الله منتظر گم شدهش از اون بنده که بگه بار الله مرا ببخش الله ای داره از عقوبتش میترسه از عذابش میترسه میدونه بعدش حقه میدونه عذابش حقه میدونه قبرش حقه میگه بار الله مرا ببخش در مقابل کل تقصیراتم آشکارش و پنهانش اون چیزی که انجام دادم و اون چیزی که شاید انجام بدم بار الله مرا ببخش انت المقدم و انت المؤخر بار الله گناهان من است که مرا از بهشتت دور میکنه از رضایت و خوشنودی دور میکنه انت المؤخر و اون گناه سبب میشه که من دور بشم از درگاهت و انت المقدم و با طاعت و عبادت مرا به سوی بهشت هدایت میکنی به راه مستقیمت گناهان مرا ببخشی تقدیم و تأخیر به نسبت عقوبت و پاداش بار الله به دست توست اگر تقدیمی از من حاصل بشه با طاعت و عبادت به سوی رضایت و خوشنودیت با عادت و توفیق تو بوده و انت المؤخر و تاخیر من به دست توست با کوتاهی من اقرار به این چون گناه از ما رخ داده همه امور به دست توست بار الله الله یعز من یشا و یذل من یشا و الخافض و الرافع کسی را بالا میبره کسی رو پایین میاره کسی را ذلیل میکنه و خار میکنه کسی را منزلت و مقام میده تقدیم و تأخیر با الله کی بالا بیاد مقدم تقدیم بشه روز قیامت پیشتاز به سوی بهش بشه و کسانی مؤخر بشن تأخیر پیدا بکنن در وارد شدن به بهششون به خاطر کوتاهیشون کاستیشون پس بارالله سعادتمندی و شقاوت به دست توست از تو یاری میطلبیم و از تو هدایت میطلبیم از تو توفیق میطلبیم محتاجیم به درگاهت ما را با اون گناهانمون مؤاخذه نکن و از صراط مستقیم ما را محروم مساز چنانچه الله در قرآن میگه لمن شاء منکم لمن شاء منکم ان يتقدم او یتأخر این تأخیر و تقدیم به دست خودتونه الله اسباب کونی قرار داده که کی پیشتاز بشه و بشه تابه با اون اعمال درست و کردار درستش به سوی بهش الله گذاشته اسباب و اون کسانی که مستحق عقوبتن الله اسباب رو گذاشته با انتخاب خودشون هست که انتخاب میکنن اون عذاب و عقوبت رو بر خودشون لا اله الا انت و در روایت اومده الهی انت لا اله الا انت در روایت لا اله غیرک هیچ معبود به حقی نیست جز تو این توسل به الوهیت و معبود بودن الهیه کسی که توحید الوهیت رو دونسته توحید عملی رو دونسته میدونه معنای این کلمه چیه و مقتضای این کلمه چیه مقتضای این کلمه رو خوب میدونه توضیح دادیم در ابتدای بحثامون این کلمه به درد اون کسی که حق این کلمه رو ادا نکنه نمیخوره این کلمه به درد اون کسی که حقش رو ادا نکنه نمیخوره اون کسی که حق این کلمه رو نمیدونه معنای این کلمه رو نمیدونه اولین چیزی که الله امر میکنه به رسول الله صلی الله علیه و در قبال کلمه توحید بهش چنین دستور میده الله در قرآن فعلم انه لا اله الا الله فعلم علم بلا اله الا باید داشته باشی علم کلمه توحید بالاترین رکنشه بالاترین رکن این کلمه از کلمه توحید که انسان باید بدون مدلولش دلالتش چون تمامی عبادت ها برمیگرده به فهم درست از این کلمه فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فهم درست کلمه توحید سبب میشه که انسان از هر نوع آلودگی از هر نوع معصیت و اعتقاد نادرست پاک بشه کوتاهی کردی در شناخت این کلمه کلمه توحید اون پایه و اساس اعتقادت خراب شد این کلمه رو نفهمیدیم مدلول و دلالتش سبب میشه که ما بقیه امور و اعمالت نادرست واقع بشه ولا حول ولا قوة الا بالله این کمال تسلیم به درگاه الهی بار الها هیچ راه حلی برای فرار و گریز از شر نیست جز با رجوع و انابت به سوی تو هیچ راه گریزی برای فرار از شر ولا حول حول هیچ حیله در مقابل فرار از شر نداریم جز با رجوع به الله ولا حول ولا قوه و هیچ قوتی و قدرتی برای به دست آوردن منفعتی خوبی نیست جز با اراده الهی الا بالله الا مگر جز با اراده الهی دوری از مفاسد دوری از بدیها و رسیدن به خوبیها مقدور نیست جز با چی اراده الهی و قدرت الهی لا حول ولا قوت الا بالله فضیلت این ذکر چیه حول ولا قوت چه فضیلت درباره این ذکر داریم گنجی در کجاست در بهش در زیر عرش درسته گنجی از گنجینه هایی هست که الله گذاشته برای مؤمن در مقابل این یادآوری گفتن و عمل یعنی این عملی باشه چنانچه در بحث لک الحمد انت ملک السماوات داشتی مالک ما الله دفع ضرر و زیان به دست الله و رسیدن به خوبی و منفعت به دست الله به دست هیچ کسی جز الله نیست ابتدا این بود انتها هم همینه ولا حول ولا قوة الا بالله دفع شر و حصول منفعت جز با یاری و اراده الهی حاصل نمیگرده و نمیشه بله این تا مقامه که این حدیث باش خاتمه میابه لا اله الا الله که نعبد عبودیت ولا حول ولا قوة الا بالله اياك نستعين مقام مقام السعانات و یاری از الله لا حول ولا قوة الا بالله با اراده تو هست هر منفعتی و مصلحتی اياك نستعين ولا اله الا الله که اياك نعبد فاعبده وتوكل عليه الله را لا الله اعتماد کن لا حول ولا قوة الا بالله توکل بر الله و اعتماد بر الله برای حصول هر نوع و دوری از هر نوع فاعبده وتوكل عليه فاعبده إياك نعبد وتوكل عليه همین حوق عليك داشتیم عليه توكلت وإليه أنيب توكل وإنابات إنابات عبادات وعليه توكلت و علیه در قرآن إن دوتا قرینه همدیگر اومدن توکل و انابت توكل و عبادت توکل و قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت وإليه متاب قل هو ربي لا إله توحيد عليه توكلت توحيد إياك نعبده توكل السعانات ويوريها از الله تلا بدان لا حول ولا قوة إلا بالله إياك نعبد وإياك إياك نستعين ومن يتوكل على الله فهو حسبه هر عبادتي كما ما انجام میدیم نیاز به یاری الله داریم که ما را یادی و مدد بکنه به خاطر همین سنت که بعد از نماز از الله یاری به بر اعانت بر طاعتش اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك باید از الله اعانت یاری بطلبیم دو تا حدیث مونده حدیث آخری که لازم نیست چون در رکوع خواهد اومد حدیث ششم و هفتم حدیث ششم رسول الله صلی الله علیه و نماز تهجدش را چنین آغاز می‌کردند اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل بار الله پروردگار جبرئیل جبرئیل که الله به سوی پیغمبرانش مسئول وحی الهیه و میکائیل مسئول بارانه و اسرافیل مسئول نمیدن در شیپور و سور این توسل ملک الهیه بر این مخلوقاتش توسل به صفات الهی فاطر السماوات والارض توسل به الله الله خالق آسمان ها و زمینه عالم الغیب والشهاده عالم غیبه با آشکارش انت تحكم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بار راه تو هستی که در اون چیزی که ما اختلاف داریم قضاوت میکنی کی بر حق کی بر حق نیست در میان این اختلافات بارراها از تو هدایت میطلبم اهدنی لما اختلف فيه من الحق باذنك هدایت به دست توست رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد کردن به سوی به سوی صراط مستقیم انك لتهدی الى صراط مستقیم ولیکن توفیق دست رسول الله صلی الله علیه و نیست سلب شده این توفیق هدایت از رسول الله صلی الله علیه و انك لا تهدی من احبب توفیق هدایت به دست تو نیست هدایت میدی ارشاد میکنی ولی توفیق اون هدایت دیگه دست تو نیست باید قرآن کنار هم دیگه بذاریم تا بفهمیم منظور چیه ابو طالب اینقدر حریص بود رسول الله بر ایمانش ولی که ایمان نیورد چرا چون هدایت دست رسول الله نبود رسول داشت که هدایت بشه ولی که نشد خاصه الهی عدم هدایت هدایتش بود چون خودش نخواست پس از الله بخوایم که ما را هدایت بکنه و اسباب هدایت را برای ما فراهم بکنه اهدینی لمختلف فیه من الحق به با اذن خودت با یاری خودت در هر اختلافی که هست به ما هدایت کن و هدایت ده انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم تو هستی که کسی که بخواهی را به سوی صراط مستقیم هدایت میدی هدایت دست الله هدایت دست خلقی از مخلوقات نیست آخرین حدیث بازم دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم به هنگام تهجدش که این تابعی می که از عمومین عایشه سوال پرسیم رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجدش رو با چی آغاز میکرد گفت که فرمودند کان یکبر عشرا المؤمنين عائشة گفتن ده بار الله أكبر میگفتن و ويسبح عشرا ده بار تسبيح میگفتن و یهلل عشرا ده بار لا اله الا الله میگفتن و ويستغفر عشرا ده من استغفار میکردن الله أكبر ده بار سبحان الله ده بار لا اله الا الله ده بار و استغفارم به جای حمد به جای الحمدلله استغفار داریم اینجا ده بارم استغفار میکردن و یقول بعد از اون که این ده بار ده بار که میگفتن که مجموع میشه چل بار میگفتن اللهم اغفر لی و اهدینی و بار الله مرا ببخش هدایت کن و روزی ده ده بار این رو میگفتن این حدیث این رو میرسونه که یاد بگیریم الحاح در دعا تکرار اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ويقول اللهم اینی اعوذ بك من الضيق يوم الحساب ده بار ده بارم میگفتم بارالله از اون تنگنایی روز حساب کتاب به تو پناه میبرم قرین این حدیث حذیفه که در نماز شب شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین میگویند الله اکبر و ثلاثه سه بار گفتن الله اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمه صاحب ملکوت احسن ملک الهی گفتیم والجبروت الله هر کسری هر نقصانی رو جبران میکنه و الکبریا صاحب بزرگی بحث کبریا رو کردیم و العظمه بحث عظمت هم همینطور این رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را ستایش میگفتند از او به نیکی و بزرگی یاد میکردند خب مخیه که دیگه انشاءالله بعدا خواهیم داشت بحث رکوع و سجده و اونا بعدا خواهد اومد سبحانك الله بحمدک سبحان الله و و الله محمد و ال محمد